บุ๊กทูเจ็ดสิบสามได้รับ อนุญาต ได้ poder qualquer coisa คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Você já pode dirigir? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Você já pode beber álcool? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Você já pode viajar sozinho para o exterior? อนุญาต ได้ poder เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Podemos fumar aqui? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Pode se fumar aqui? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Pode se pagar com cartão de crédito? จ่ายเช็คได้ไหมคะ Pode se pagar com um cheque? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Só se pode pagar em dinheiro ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Posso telefonar ขอถามอะไรได้ไหมคะ Posso fazer uma pergunta ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Posso dizer alguma coisa เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Ele não pode dormir no parque เขานอนในรถไม่ได้ Ele não pode dormir no carro เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Ele não pode dormir na estação เราขอนั่งได้ไหมคะ Podemos nos sentar เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Podemos ver o cardápio เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Podemos pagar em separado